dar niyo nkuru ndabaramukije nongera ndabaha bakunze mwese muri ko mutegabira ibiganiro bya radio isanganiro n'umwanya w'amakuru mu kirundi duhera kuri zino ngingo nkuru nkuru indwi zibiri nizo zahawe umushikiranganje w'amasoko ntangaguvu ubutare n'agataka ngo akora icegeranyo c'ivyo mu kurangura umugambi wo kugwiza umuyaga nkuba ku rugomero rwa Mpanda murazokurikira muri ano makuru umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nzoga itekewe mu bucupa buto buto bwa plastike kandi renze urugero rwa mirongo ibiri kwijana mu bukare izosubira kudanda birazwa mu gihugu cy'u Burundi ibyo nibishikirizwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro rusangi amadeni y'uburaro arenga miliyari mirongo irindwi ni runani rw'abigisha kose sona rumaze gusabira abigisha nayo ngo hari umwinzi w'inzahabu yarayishwe arashwe n'igipolisi gikoresha hamwe Tanganyika mining aho ni ku mutumba muhungu zone butahana komine mabaye intara ya Cibitoke hari mu ijoro ryakeye aya n'ayandi mu kanyisase sangwe katsi sangwa muri sanze コ リ ラ デ ィ オ イ サ ン ガ リ ロ ndasubiye kubaramutsa indwi zibiri nizo zahawe umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ngo akore icegeranyo c'ivyo mu kurangura umugambi wo kugwiza umuyaga nkuba ku rugomero rwa Mpanda umukuru w'igihugu akaba yafashe iyo ngingo mu gihe yari yaramutse yishikiye ku rubuga ahari kuhubakwa urwo rugomero Evariste ndayishimiye yamenyesheje ko umugambi utazohagarara ariko ko bariye ibiturire bose bazoyari akurikira Evariste ndayishimiye nakamaramaza nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona imiliyaridi mirongo itanu na zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza ubwa mbere womenya ayo mahera ntizoyaheba tuyaheba bategeza kuyariha ikigira kabiri umugambi ntuzoheba umugambi utegereza gukorwa kandi amahera yacu ategereza kugaruka rero ubu ngira gufata ingingo umushikiranganji turi kumwe ndagusavye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri vyo mwamaze guharura ivyononekaye kugira ngo uwo mugambi tubandanije tumenye tuti Nigiki gikomeye dushyikirije ababandanye uwo mugambi tumenye n'agaciro kacu kugira tumenye amahera tuzokwishyuza abo ba mbere ayari twe turuca duharura turore agaciro mugangi nk'izi nzu zo mwabonye ko zubatse ku musenyi izi zose ntizibaho havyerekana yuko abubatse n'abaserukira igihugu baragabo kuko igiturire gihuma amaso kigagoramika ingingo genda musobe igitabo c'imigani nuvuga nk'ubu abaserukira igihugu bose amaso yari yazivye none yazibishijwe n'iki ni kuvuga yuko hariho icayazibishije ayo maso kigagoramika ingingo ngingo n'ingingo yaritumbereye ucubona igoramye uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri ico gisatanye n'ibikorwa byo gukwiragiza amazi mu makartie mashasha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ngo bigeze ku bice 75 kwijana ntibyashikijwe n'umushikiranganje w'amasoko ntangaguvu butari nagataka mu gihe ari kwashikiriza ibyaranguwe n'umushikiranganje arongoye mu gice ca mbere cy'umwaka wa 2021 mushiro wa 2022 Ibrahim Wizeye na rimwe ubu bikaba biri ko birihwezwa ko byakozwe neza uwo mushikiranganji amenyesha ko n'ibikorwa byo gukwiragiza amazi mu makartie mashasha yo mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura ko bigeze ku rugero rw'ibice mirongo irindwi na 75 kwijana harakozwe ibikorwa byo kugwiza amazi mu makartie ya Rubirizi Tenga na Gahahe bayakuye nyamurunga muri bubanza ibikorwa bikaba bigeze ku bice mirongo indwi na bitanu ku ijana uwo mugambi wo gukwiragiza amazi mu bisagara waranaranguwe no mu gisagara cya gitega aho hubatswe ibinogo bitatu bizofasha mu kuduza amazi harakozwe kandi ibikorwa byo kongereza amazi mu gisagara cya gitega mu kubaka ibinogo bitatu bizoduza amazi ibikorwa bikaba bigeze ku bice mirongo icyenda n'umunani ku ijana umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ashyikiriza ko amasoko cumi n'imwe ariko arubakwa muri komine kabarore mu ntara ya kayanza ibikorwa ko bigeze ku rugero rw'ibice mirongo umunani ku ijana na inama shikiranganji yarakoranye kuri uyu wa kane w'indwi turiko turangiza aho yihweje urwandiko rujanye n'ingene horondegwa uburyo bwo kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza musongati imwe mu mu nzira yo kurondera ubwo buryo ngo ni ugutora ideni mu mabanki bikaba byashyikijwe n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper ntawugwamiye amenyesha ko abashikiranganje ubutunzi ba leta y'u Burundi na Tanzania boja hamwe bakiga ibishyikirizwa ni banki DTB hamwe na CRDB zifuza gutanga ingurane kuri uwo mugambi kurikira Prosper ntawugwamiye ubwo rwandiko rwerekana inzira zoshoboka mu kurondera uburyo bwo kubaka ibarabara ry'indarayi nazo zikaba ari izi zikurikira inzira ya mbere gufata ideni ryose mu mabanki kugira ngo uwo mugambi uranguke inzira ya kabiri gufata igice cy'ideni ibice kuva kuri mirongo ibiri ku ijana gushyika kuri mirongo ine ku ijana bikarondegwa mu buryo bwo mu gihugu inzira ya gatatu uburundi na tanzania vyoronderera hamwe mu bo basanzwe bafashanya uburyo bwoba busigaye ni ukuvuga hagati y'ibice mirongo itandatu na mirongo umunani kwijana inzira ya kane kugwatiriza ubutare bwa kinikere bw'imusongati wubuhawe agatanga uburyo bwo kurangura uwo mugambi inama shikiranganji imaze guca hirya no hino izo nzira ko ari zine yabonye ko iyibereye ari uko hofatirwa hamwe inzira zikurikira kurondera uburyo mu gihugu gusaba abasanzwe bafashanya n'u Burundi uburyo bategekanya mu migambi imwe imwe bugakoreshwa mu kubaka iryo barabara ry'indarayi hamwe no gufata ideni mu mabanki mu bindi byashyikirijwe harimo ibi bikurikira ibarabara ry'indarayi rizotuma ubutunzi bw'uburundi butera imbere guheraheza neza urupapuro rw'inzira rwerekeye iyubakwa y'iryo barabara rugashyikirizwa vuba leta ya tanzania nk'icemezo cy’uko uburundi bwafashe iya mbere muri uwo mugambi mu kurindira umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yorungikira urwandiko mugenzi we w'igihugu ca tanzania rwemeza ko uburundi bwiyemeje kurangurira hamwe uwo mugambi na Tanzania abashikiranganje bajejwe ubutunzi ba leta y'u Burundi na Tanzania boja hamwe bakiga neza ibishikirizwa na Bank DTB na CRDB kuko ziripfuza gutanga ingurane kuri uwo mugambi w'ibarabara y’indarayi Prosper ntahogwamiye n'umunyamabanga kongera akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi amakuru araba umutekano harumwimvyi w'inzahabu yaraye yishwe arashwe n'igipolisi gikoresha hamwe Tanganyika mining ku mutumba wa muhungu ni zone butahana commune maba intara ya Cibitoke hari mu ijoro ryakeye amakuru ava mu gipolisi akongera kemezwa na mustaneri wa commune mabayi avuga ko yari umusuma azwi ku izina rya Jean Nzoyihaya yaraje kuri iryo shira hamwe ry'abarusiya kwiba nk'igihe c'isahindwe indwi z'ubucagucagu ivu ririmo inzahawe igipolisi kihageze baca bariruka kuko bari kumwe n'abandi niho amasasu yafata umwe muri abo musitanteri w'amabayi amenyesha ko bamusanganye ibintu bashaka gute bashaka gutekeramwo iryo vu nikodemu eh, ntahabonye imana avuga eh, avuga ko atari uwa mbere apfuye kuko hariho nundi yaheruka kwitaba imana aguwe ko n'umusozi mu gihe yaragiye kwiba inzahabu mu binogo bya bagenzi we agasaba abanyagihugu gutungwa n'ibyo bafise ngo nta kamaro ko kwiba iby'abandi nayo umuryango wabuze basaba ko amatohoza yokogwa kuko ntibari kumwica bakoresheje inkoho ngo bari kumufata agahanwa n'amategeko isanganiro isanganiro iradiyo isaha zitandatu z'umutaga n'iminota mirongo itatu n'itanu amakuru twabateguriye arabandanya ngo nta nzoga n'imwe itekewe mu bucupa buto buto bwa plastique kandi irenza urugero rw'ingene ikaze rwa mirongo ibiri ku ijana izosubira kudandazwa mu burundi bishyikirizwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu rwandiko rwo kuri uyu wa kane bwarungikiye abarongo y'intara n'uburongo igisagara cya bujumbura martin niteretse umunyamabanga ntahegahezwa muri ubwo bushikiranganji avuga ko iyo ngingo yafashwe kubera gukorera akamo abanyagihugu akamo k'abanyagihugu kandi ngo leta ntiyokunda amahera yinjiza kurusha ubuzima bw'abayigize tumutegabire ubwo rwandiko rufite iyo rwazananye he mu benegihugu bacu biyeti kabisa tubonye tutuyoga abatunyoye baraboregwa ku rugero rudasanzwe ati twe turikeka ko turi mu macupa agira amacupa ya parasitike abantu bashobora kuba bagura tuyoga bakatunwa ama bakabuganizamo utundi ati turafise uwo mwikeko hama n'abajijwe intwaro baratubwiye ati icyo tuyoga nyabuna turi mu ducupa tutameneka turatera isibe mu gihugu twero nk'abahagarariye neza bene gihugu rero twaciye twiyumvira icokorwa ubushikiranganji bwaciye bufata ingingo ko utwo tuyoga twose turenza ibice mirongo ibiri ku ijana by'umwambiro basinze kuba babyita umwambiro alcohol twose ko guhera ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa munyonyi umwaka turimo atanako azasubira kudanazwa ku butaka bw'uburundi kugira ababukora bashyire mu macupa ameneka ku icupa rimeneka kurihindagura gutyo biragoye ariko rero mwe n'utwe tuyoga dusanzwe duhingurwa n'amashyirahamwe n'amasosiyete ari ngaha mu burundi kandi ikigo cy'igihugu bbn kiremeza yuko ibintu bidandazwa bikwije mu bivuga kwiki twifuza ko bakora bizinesi abanyagihugu bashobora kugira ingorane kandi turorera hacafatwa icyengirwa rero niyo gukinga leta isanzwe yinjiza amakori n'amatagisi aturuka kuri mwene n’izo nzoga twavuga ko leta yemeye guheba ayo matagisi nyinshi mukuru w'igihugu yarabivuze umunsi twibuka twashyikiye ntayo kwikukira cyo kubaha ni umwenegihugu w'umurundi ni amategeko n'agataka k'uburundi ayo mafaranga yaza muri oberi twayaguza abenegihugu bacu kuko amafaranga tuyabuza aha turayaronka ahandi kandi dukeneye amafaranga y'umukuri ataza dushyira mu zindi ngorane ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero amadeni y'uburara arenga miliyari 70 n'urunani rw'abigisha Kosesona rumaze gusabira abigisha mu nama yo kwirimbura ku byakozwe mu gisata c'indero kuri uyu wa gatanu Victor Ndabani warongoye urwo runani rw'abigisha avuga ko igisata c'inyigisho gihanzwe n'ingorane zitari zike mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko izo ngorane bazizi kandi ko bariko barazitorera inyishu ivete nije imbere icyitsuka ry'akanovera k'inyigisho niyo ntambamyi nyamukuru yaranze umwaka w'ishure wa na mirongo ibiri ushira na mirongo ibiri na rimwe victor ndabaniwe atwara unanirwa abigisha kozesona avuga ko ibyo byavuye ahanini ku bibazo igihugu caciyemwo ukudahana amakosa yagiye aragaragara hamwe n'uburyo buke bw'abigisha ibijyanye n'icyitsuka ry'akanovera k'inyigisho mu byaturutse ku mvo nyinshi ibibazo igihugu cyagiye kiracamwo ubukene bw'ibikoresho ubukene bw'abigisha hari ibintu byinshi byatumye ibintu bitagenda neza ndetse tutagiye n'uburongozi mu mashuri ibyo rero turabona ko biri mu ntambamyi eh, zituma umwuga duhamagariwe kurangura tudashobora kurangura twisanzuye hariho ibibazo kandi bitari bike Eh, bijyanye na cyane cyane n'ingingo zifatwa mu mashuri ukudahana mu mashuri Victor Ndabaniwe agahamagarira abigisha gukora imigambi ishobora kubasahiriza ngo kuko badashobora gutungwa n'umushahara mu byo tujejwe harimo no gukaburira abigisha guhindura ingendo kugira bakore n'indi migambi ishobora kubasahiriza tunabafashe ndetse mu migambi yindi ko tubikora muri kosesona waserukiye ubushikiranganje bw'indero muri iyo nama Paul Hakizimana avuga ko ubushikiranganje buri ko bwiga ingene izo ngorane zotorega umuti ibikorwa by'ubushikiranganje birategurwa ku mwaka ku mwaka eh, mu cyo bita plan d'action eh, d'activité eh, annuelle hanyuma tukaraba bikuru bikuru byihuta akaba aribyo dushira imbere ngaho rero muri ibyo twarashyizemo nk'ikibazo kijyanye n'intebe zidakwiye mu mashuri turategekanya ukuntu hazoba kuzongereza iyo nama yo kwirimbura ku mu gisata c'indero Victor Ndabaniwe avuga ko muri uyu mwaka urunaniko sesona rwaronkeje abigisha amadeni y'uburaro arenga miliyaridi mirongo irindwi reka turangirize muri icyo gisata nyine cy'indero aho umuyobozi w'indero mu ntara ya bubanza asaba abarongoye amashuri gukurikirana neza ko abigisha batonda bakigisha hakurikijwe amategeko kugira ngo umwimbu wiyongere claude badugaritse ubukene bw'intebe n'ibindi bitari bike bituma badashobora kurangura neza akazi kabo ngo n'umwimbu ukagabanuka n'ababyeyi twaganiriye bavuga uko nyine bagasaba leta kuronsa amashuri bikenewe leta tuyisaba amashuri akwiye n'intebe zikwiye n'ibitabo abana bakwiye kwigira n'abigisha bakwiye bazi ubumenyi nyine bukwiye tureke gutanga amahera y'abakutaki mu nama umuyobozi w'indero mu ntara ya bubanza claude badugaritse yabwirishije abarongoye amashuri muri komine gihanga kuri uyu wa gatanu yasabye abayobozi gukurikirana bikwiye abigisha bwa mbere twohera ku bayobozi tukabahimiriza yuko gukurikirana neza abigisha ko hubahirizwa amasaha y'akazi